היפופוטם. שיר יפה, אחד היפים ששמעתי. אתה יודע של מי השיר הזה? של מי השיר הזה? זה של להקת דורן דורן. <laughs> דורדורנט. לא. <laughs> לא. לא. הם פעם הופיעו בארץ לפני המון שנים. הרבה להקות באות להופיע בארץ, אבל אתה יודע, לראות להקה מופיע בארץ זה לא כמו בחו"ל. למה? כי תתראה, בחו"ל הם עושים הופעות יותר מושקעות, תראו מה הם עשו בלונדון, תראו מה הם עשו בשמה, תראו מה, מה, תראו מה, מה, תראו מה, מה, תראו מה, מה, תראו מה, מה. Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, Tiumama, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה, מה... הם עשו בלונדון, תראו מה הם עשו, שם זה הופעה, פה זה, בארץ זה לא רציני. נכון, זה, זה ככה, זה המפיקים שבארץ, ככה זה בגלל זה. ולשיר הבא. חלל, המעוז האחרון, אלה מסעותיה של החללית אנטרפרייז בכל הכדור בעולם, בחלל, עם כל הכוכבים שם וכולם. יומן הקברניט. כפי שרשמתי ביומני, אתמול היינו בכוכב שבתאי, ומחר נהיה בכוכב צדק. צודק. קפטן, קפטן! תראו, תראו, תראו, תראו מה יש על המסך! מה קרה? תראו מה יש על המסך! מה קרה? תראו מה, מה! תראו מה, מה! תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, תראו מה מה, לך? מה קרה? זה זבוב! זה זבוב! סליחה, סליחה. אני חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... ש... חשבתי ש... היי, היפופוטמים קטנים! מי זה? זה אני, הבוס שלכם, ההיפופוטם הגדול. מה אתה עושה פה באמצע התוכנית? יצא לי לשמוע היום את התוכנית שלכם, הפעם הראשונה, מההתחלה. הגזמתם! מה עשינו לא בסדר? כל השירים האלה באולפן שחוזרים על עצמם. הבנו את הקטע, בסדר, כמה אפשר? תראו את ההיפופוטם הגדול הזה, תראו אה. מה הוא רוצה. תראו מה הוא רוצה. תראו מה הוא רוצה. תראו מה הוא רוצה. תראו מה הוא רוצה. תראו מה הוא רוצה, תראו מה הוא רוצה, זה לא, לא יעזור. חשבתי שהסברתי לכם כבר את הדברים האלה. חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... חשבתי ש... ש... הסברתי לכם את כל הדברים האלה. טוב, תשתפרו עד הפעם הבאה. שלום. חיים נוספים תוכלו לשמוע רק היום, גבירותיי ורבותיי, באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם.co.il, גבירותיי ורבותיי, זו לא בדיחה, היפופוטם.co.il, רק היום, התקשרו כבר עכשיו.